لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأمان تميت مدرسة يا أهل البيت Naam ni madrasa kwa sababu baba yao Sayyiduna Ali karramallahu wajha wa radiyallahu anhu wa ardah kuna wengine wakisikia karramallahu wajha wa wakali kwa nini umwite Ali karramallahu wajha Naam ni moja katika ausafu alizokuwa nazo Saidina Ali mbona kitajwa Abu Bakr ni Siddiq mbona watu wakali Mbona hakuna anayesema kwa nini Abubakar awe ndio asiddiq? Mbona hakuna anayesema Umar kwa nini yeye ndio awe Faruk? Wasiwe wengine ni Faruk. Kwa hivyo kama vile Abubakar ana asiddiq na Umar ana al-Faruq na Ali ana karramallahu wajha, kila mmoja ana usafi zake ambazo kwamba zimethibiti. Kwa hivyo hakuna makosa yoyote unaposema Ali karramallahu wajha, bali hakuna makosa yoyote ukisema Ali alayhi salam na ukirudi katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari utapata mara 32 katika al sahihi ya al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari akiwataja ahlu baiti Rasulillah anataja baada yake alayhi salam ikiwa ni mwanamume ikiwa namtaja Fatima kwa mfano utasikia alayha salam ikiwa ni wengi alayhi salam hili ni jambo ambalo kwamba halina mushkil katika madhhabi yetu ahlu sunnati wal jamaa kutoka zama hizo Imekuja shubuhati katika zama hizi za juzi na jana kwa halifai nini, lakini ni jambo ambalo kwamba limethibiti katika vitabu vya aima wakubwa wakubwa wa hadithi. Rudi katika musnad ya Imam Ahmad, rudi katika vitabu mbalimbali, utapata wakiwataja ahlu baiti rasulillah, wanataja baada yake alayhimussalam. Naam, <clears throat> hapo si kweli kwanza kusema kuwa eh, karamallahu wajhahu au alayhi salam ni sifa ya Ali ibn Abi Talib. Hizi ni dua, Allah ukirimu uso wake na salamu imshukie yeye. Hii ni dua ya kumombea kwanza si sifa. Uh, pili kusema kwa kuwa ulema kutoka na zamani wanajuzisha hili, juzi na jana tu ndio imekuja utata. Si kweli, bali kinyume chake ndio kweli. Kutoka na zamani ulema wanakataza طيب na halijulikani hili kwa ahlu sunna, bali yajulikana hili kwa watu wa bid'a, kama Imam an-Nawawi rahimahullah aliponukuma katazo ya ulama kutumia alayhi salatu alayhi salam au sala kwa mtu asiyekuwa nabii, akaeleza kwa sababu ya hilo kukataza huko nini nasema li'annahu shi'aru ahli albidaa wa qad nuhina an shi'arihim sababu hii ni alama ya tawbida na tumekataza kujifananisha wao kwenye alama zao katika al-adhkar imam kisha akanukuu kauli ya al-Juwaini akieleza umakosa wa kusema alayhi salam kumwambia mtu alayhi salam asiyokuwa mbele yako kisha akapiga mfano al-Juwaini asema ka an yuqal kama mtu aseme aliyun alayhi salam aliyun alayhi salam akaipiga mfano hiyo ambapo kwamba huyu bwana anidai kwa hilo hali halifai طيب kwa hivyo tumeona hapo kwa kuwa urongo wake umedhihiri wazi na talbisi yake imekaa wazi naam alafu hapo akatolea hujja na dalili ya kwa hilo la juzu kuwa katika vitabu vya hadithi sahih al-bukhari musnad al-imam ahmad na vitabu vinginevyo akitajwa ali ibn abi talib huandikwa alayhi salam au wakitajwa wengine huwa ndivyo kama ni mwanamke alayhi salam kama ni wengi alayhi salam na hilo tendo la kuweka hini alayhi salam wa alayhi salam wa alayhi salam akalinasibisha kwa hawa ulama maimamu waliotunga hivi vitabu Imam Bukhari Imam Ahmad na wengineo wa hadha kadhib na huni ni urongo mwingine bila shaka hili jambo lajulikana kuwa vitabu hivi vilinasikhiwa miaka baada ya miaka kila miaka ikienda watu walikuwa wakifanya naskh wakiviandika vitabu na kuna watu huitwa nusakh nusaha hawa watu ni kazi yao, wao ni waandishi. we unakuja na kopi ya kitabu, nampa nataka unitolee kopi ya kitabu kama hichi. Yeye akaandika kopi, ilikuwa ni kuandika kwa hati za mkono wakati huo. Kwa hivyo kila baada ya miaka nuskha mpya mpya utoka Hawa nusakh ndio walioingiza hini alayhi salam katika jina la Ali ibn Abi Talib au Ahlul Bait, wakiingiza hini alayhi salam, wala si kazi ya maimamu walioandika hadithi, na hili alitolea ushahidi uh, al-Imam Ibn Kathir al-Shafi'i rahimahullah Ibn katika tafsiri yake alinukuu maneno ya al-Imam an-Nawawi kuonesha kutojuzu na haramu wa kumhusisha Ali ibn Abi Talib na hii ni sifa ya alayhi salamu karramallahu wajh kando na, na, na, na wengine na akasema kuwa hilo ni sifa ya watu wa bid'a na sisi tumekatazwa kujifananisha na watu wa bid'a kumhusu Ali na neno hilo alafu ibn Kathir asema qultu بعد كنكو من الإمام النووي قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب جنبه هلي المكثير كتك عبارة زوينجي هوا وين يكون سيخ نكوان ديك كتاب النساخ طيب أن يفرد عليا أو أن يفرد علي رضي الله عنه أبوكيشو علي رضي الله عنه أبوكيشو نانيني بأن يقال عليه السلام yaambiwe akitajwa Ali alayhi salam min duni sairi sahaba pasina masahaba waliobakia wengine hawafanyi hivyo au karramallahu wajha au kitajalia aseme karramallahu wajha masahaba wengine hawasemi karramallahu wajha ibn kathir kwenye mjallad wa sita safha 479 asema hili ni tendo la an-nusakh an-nusakh hii ilikuwa ni kazi ya an ni kazi na kibarua kama vibarua vingine yoyote ufanya mtu ana khati nzuri ufanya si ulama aslan taib ni watu walikuwa ni nusakh kazi yao yani ni watu wa kibarua kama watu wengine wa vibarua ni hawam taib kwa hivyo haliwi ni hoja hili tendo wala si tendo la wale imma walioandika vitabu na tumetangulia kusikia kauli Imam Nawawi kwa kuwa hii kazi jambo hili ni bid'ah na ni alama ya watu wa bid'ah wala si madhhab ya ulama kutoka zamani kama al-fudai huyu mulabbis aweso naam kwa hivyo sayyiduna ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha kama baba wa ahlul bait yeye amepewa sifa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitwa babu madinatil ilm babu madinatil ilm madina kijiji cha elimu ni nani ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mlango wake ambao kwamba utakuingiza katika kijiji hicho ni nani? Ni Sayyiduna Ali. Lilasaf shadid, kwa wale ambao kwamba wamepewa mtihani wa kuwachukia ahlu baiti Rasulillah, inapokuja hadithi yoyote inayozungumzia manaqib za ahlul baiti hukimbilia kuidhoofisha, hukimbilia kusema si sahihi, pengine hata wakasema ni maudhui haswa. Lakini hadithi hii ambayo kwamba nasema eh, babu madinati alilmi ali ni hadithi ambayo kwamba ni sahihi bali maulama wakubwa wa hadithi wameitungia kitabu kizima alhafidh Ahmad bin Siddiq al-Ghumari au al amekitunga kitabu chake kizima Fathul Malik al eh, fi tashihi hadithi madinati au bab madinati al Ali kitabu kizima anaisahihisha hadithi kama hii Alhafidh Ahmad bin Siddiq Alghumari. Naam, tumesikia hiyo hadithi imetaja Ali ah, kwa Mtume Ali sallallahu alayhi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, nyingine ana darul hikma wa aliyun babuha. kabisa hizi hadithi si hadithi zilizothubutu, bali ulama wamezihukumia ni maudhu. Taib, kwenye hadithi riwaya kwanza ana madinatul ilmi, kuna bwana aitwa Abdussalam ambao kwamba ni Abu Salt Abdussalam, huyu bwana aslan الدار قطني أسيما كان رافضيا خبيثا كان خبيثا رافضيا يعني كوني خبيثي هو رافضي كوني تبجاكي شا العلل طيب للدار قطني الإمام الترمذي أمنكو كوسو الإمام البخاري كان ينكر هذا الحديث الكوكي شيني حديثي حديثي هي لو يتاجه بوانا أنا مدينة العلم علي بابها كرك كتاب شاكي العلل الكبير mwenyewe الترمذي رحمه الله alipoipokea alipohitaji ile أنا دار الحكمة أسيما حديث غريب منكر حديث غريب ني منكر طيب آه، علماء كذا وكذا وميزهم زين حديثي كوني حديثي ني باطل بالي ابن الجوزي رحمه الله امي تاجا كوني الموضوعات كنجيا زكي زوتي الافو وكسيما حديث باطل الامام الذهبي اسيما حديث موضوع نمبوكيزي وإليها رواية كوانزا أبو الصلت تميونا لسكيوا نمبوكيزي ورواية بيلي أمبوكوماني أحمد الحراني أسيما الإمام الذهبي هذا كان dajjalun kadhab, sema huwa dajalun kadhab, ni mrongo wa kupindukia, dajali ya kupindukia. Hii ndio hali ya hino hadithi anaosema kuwa ulama wakubwa wamesahihisha. Hao ndio ulama wakubwa. Kwa hivyo ukisema kwa kuwa eti waliotahiniwa kuchukia ahlul bait hudhufisha hadithi zote za mm, sifa za ahlul bait, basi utakuwa umewatuhumu hawa ulama wa sunna kwa hilo. طيب ama kusema kuwa ulama wakubwa ndio wamesahihisha si kweli kama tulivyoona ulama wakubwa wamedhaifisha nani anayekusudia amemtaja Ahmad ibn Siddiq al-Ghimari kwa kuwa kama huyo ndio ulama wakubwa kwanza kabisa unaweza dhania pengine huyo ni katika ulama waliotangulia wakubwa wa hadithi si kweli huyu bwana kutoka afi mpaka sasa ni miaka 60 tu amekufa mwaka 1960 mpaka sasa ni miaka 60 bwana wa juzi tu pili si katika ulama wa hadithi ambao kwamba wakutegemewa wala si ulama wa sunna bali huyo bwana katika ahlul bid'ah bali amekufurishwa hasa kama tutakavyosikia tutakavyonukuu maneno ya ndugu yake mwenyewe na mwanafunzi wake. Tayeb ah huyu bwana katika itikadi mbovu alionao ni itikadi ya wahdatul wujud kuitakidi kwa kila kitu ni Allah huyu bwana itakidi Firaun alikuwa ni mu'min huyu bwana akufurisha baadhi ya masahaba kama Muawiya na ah, Abdullah ibn eh, ibn Zubair huyu bwana alaani baadhi ya masahaba haya yote na mengineyo utayapata kwenye vitabu vyake ambavyo kwamba ameviandika mwenyewe kwa mkono wake si mambo ya kumzulia kama mfano wa kitabu cha Aljawabul mufid أو البرهان الجلي أو كتاب البحر العميق أو كتاب جؤنة العطار أو كتاب مكمن رسالة إلى محمد الفلاح طيب إذن إذن بهذه في تبوفياكي طيب لقياكي أنا يتوى آه، محمد ابن صديق الغماري معروف ركيتو الزمزمي هو نجياك أمي عندك بيان مواكا ألف موجة من موجة أكي لزي حال نجياك أسيما مات أخي mushrikan. Ndugu yangu huyu Ahmad ibn Siddiq al-Ghimari alikufa akiwa ni mshirikina, na yeye ni katika aliyohudhuria, asema mikufa mbele yangu mikono yangu, mimi humsomea Qur'ani, yeye hutaja matamshi ya kuwaomba na kuwaabudu, kuwaomba nani asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, matamshi ya kishirikina uh, mwanafunzi wake ambao kwamba ni mwanafunzi wa karibu Muhammad al-Amin Bu Khubza ataja kwenye kitabu chake Sahifatu Sawabiq wa Jaridatu Bawaiq. Taib kwa kuwa asema huyu bwana niliposoma vitabu vyake viwili Al-Burhan Al-Jali na kitabu chake Al-Iqlidi fi tanzili kitabillahi ala ahli at-taqlid yani kitabu elezea kwa Qur'ani imeteremshwa kwa watu wa taklidi yani wao ulama wapokea moja kwa moja طيب almuhimu sema niliposoma vitabu hivi viwili ambavyo kwamba ndani ni uchafu na kuichezea Qur'ani asema nilibainikiwa bila ya shaka anna abal fayd adu lillahi wa rasuli kwa huyu bwana ni adui wa Allah na mtume wake huyo ndo anayemtaja kuwa ni ulama wakubwa waliosahihisha hadithi ama wale wa hakika waliotangulia waliotaja wameidhoofisha kwa hivyo eh, muislamu jihukumie mwenyewe kwenye hilo na... kwa hivyo sayyiduna ali ndo babu ndo mlango wa mji wa elimu na ndio a'lamu sahaba wala halina mushkili hilo ndio alikuwa na elimu kubwa kuliko maswahaba zote wote tuzungumzia a'lam mwenye elimu atuzungumzie ubora a'lamu sahabati ni Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ndio alikuwa na ilmu Ama kusema kawa aliyoyasema hapo, umesikia kuwa ati e, kusema yani Ali ndio alamu sahaba, bila shaka si kweli wala si ijmaa kama anavyodai bali ijmaa ni kuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ndio as-sahaba kama nukuliwa na baadhi yao na wengi katika ulama mmoja wao ni Mansur ibn Abdul Jabbar al-Marudhi al shafii طيب na wengi katika ulama misarihisha kwa Abu Abubakar ndio alimu sahaba nitawataja tu kiharaka na vitabu vyao ibara zao sitozitaja atakaye atarudi kwenye vitabu vyao طيب wa kwanza ni al-Qadhi Muhammad ibn Abdullah al-Arabi al-Maliki kitabu chake al-Masalik fi sharh Muwatta Malik wa pili ni Abu al-Hasan al-Ash'ari katika aminukuu haya ibn Kathir kwenye kitabu cha Asiratun Nabawiyya chake na al-Bidaya wan-Nihaya pia ibn kathiri katika ulama wa shafiia naye pia ametaja hilo taib pia ibn al-mulaqin ibn umar ibn ali ambao kwamba ni imam ulama wa shafiia pia ametaja kitabu chake at-tawdih li sharh al-jami' as-sahih kwa Abu ndio alamu sahaba na wote wakitoa dalil na hujaj kwenye hilo طيب كما كتنغوليزو كوني صالة كما قولي أبو سعيد الخضري البسيما وكان كان أبو بكر أعلمنا لكم جزي كلكو سيسي صوتي مصحابة طيب نعم نافيلي فيلي آه إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي تاجا كوني كتابو جاكي طبقات الفقهاء كوانزا كان زن أبو بكر لو أعلم هذه الأمة أكرر جا دليلي شنغم زي مزا كوني أبو بكر أعلم هذه الأمة مش وكما لزن قولي آه، ابن سيرين محمد بن سيرين كسيما أبو بكر كان يعلم ما لا يعلم الناس ثم عمر كان يعلم ما لا يعلمه الناس أبو بكر كان إليم وكما واتو هوانا يعني كان أعلم الناس كيشني عمر طيب نعم وكرك علماء وحنفيا ينفانوا محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني طيب كرك عمدة القاري في شرح صحيح البخاري هيلو أميتاجة فيلي فيلي محمد أمين بن عمر بن عابدين كالكم علماء في كتب شاكي حاشيته على الدر, الدر المختار ووتي وتاجا كوكوة أبو بكر هو أعلم الصحابة وأفضلهم هانو ليكونا علماء فموجنا هيفو إذا فهميك كوة علي بن أبي طالب سيسي تومتينغا لا أبداً alikuwa katika ulama wakubwa masahaba lakini mjuzi zaidi kabla ya wote nani ni Abu Bakr radhiyallahu anhu na ndio maana ikifika hadi mpaka baadhi ya makhulafa kama Saidina Umar wakisema lau sio Ali tunge tungeangamia naam namna alivyokuwa na ilmu kubwa Saidina Ali na akisaidia katika kuhil na kutatua masaili mbalimbali mbali. ama kuhusu wametaja dalili ya kuwa Umar alisema laula Ali la halaka Umar ni si dalili kuonesha Ali ni mjuzi wa masahaba wote. Kwanza kabisa, ni hadithi hii lafdhi ni dhaif. Hadithi yenyewe ni hadithi ya Ali Umar radhiallahu anhu alipotaka kufanya rajm yule mwanamke aliyozini, imekuja hii ni katika kutubu sunna, Ibn Majah na nyinginezo. Taib, Ali akamkataza akamwambia huyu mwanamke ni mwandazimu na mwandazimu wamenyanyuliwa kalamu hawaandikiwi. Taib, Umar ndo akasema laula aliyun lahalaka la halaka Umar yani kwenye kumfanyia rajmi tungefanyia rajmi mtu asistahiki kumfanyia rajmi pamoja na hivyo hii ni ibara haiko kwenye kutub za sunna kutub za sunna imetaja hicho kisa peke yake bila hii ni ibara imetajwa kwenye kutub za tarikh na hii ni alama moja kuonesha kitu ni dhaifu kwa kisipatikana kwenye vitabu vya hadithi kipatikana kwenye vitabu vya tarikh pamoja na hivyo inavyofahamika ni kuwa lau itakuwa imesihi ni kuwa alisema yani ningeangamia kumfanyia rajmi asiyestahiki kufanywa rajmi yani yeye hakujua kwa huyu ni mwandazimu hilo ndio ningemfanya aingie kwenye makosa na maksudio wala sikuwa ali ndiyo alamu sahaba na hunu haya maelezo kama alivyoeleza ufahamu hini kwenye kitabu Faidhul Bari ala Sahih al-Bukhari na tusisahau ndio yule ambaye kwamba amepewa shahada na mtumi sallallahu alayhi wasallama akasema wa aqdhaakum ali anaijua qadha anayejua qadha zaidi ni nani ni ali ibn abi talib radiyallahu anhu na ilmu yake wala haina ishkali Umesikia hilo kusema dalili ya kusema kwa kuwa mtume mitoa akhdhahum Ali. Hii ni dalili kuonyesha Ali ndio nini alamu nas. Si sahih Hadithi imetaja mambo mengi bali imetaja wa afradhuhum Zaid. Zaid ndio mwenye elimu zaidi ya, far, ya nini faraidh ilmu mirath. Imetaja alamuhum bil halal wal haram Muadh. Muadh ndio mjuzi zaidi wa ilmu ya halal na haram. Kwa hivyo hawa pia watakuwa ni alamu sahaba kuliko Ali. asla nini hadithi imetaja baadhi ya fadhila ya baadhi ya masahaba, haina maana kwa kuwa kwenye jambo hilo yeye hakuna aliyemshinda kwenye hilo lililotajwa abadan, kama wanavyoeleza ulama hivyo. Na anataja ama anapokea Abu al-Bukhtari asema kuna baadhi ya masahaba walimfuata ama tabi'ina walimfuata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wakamwambia hadithna an sahabati rasulillah ya amira almu'minin hebu tuhadithie kuhusu masahaba wa mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saidna ali akauliza mumtaka nani haswa basi wakawa namuuliza mmoja baada mmoja salman alfarisi sijui uh, abu uh, abdullah ibn mas'ud Abu Musa al-Ash'ari ikawa kila mmoja anaulizwa na kila mmoja anamjibu kunayifun mulia ilma mu'minun nasiyu idha dhukir idha dhukira dhakar au idha dhukira dhakar akataja mmoja baada mmoja mwisho wale mabwana wakamwambia fahadithna an nafsika ya amira almu'minin hebu tuhadithie kuhusu wewe Sayyidina Ali akamwambia iyaha aradtum eh? <laughs> ndo mulipopataka hapo kote kule ilikuwa ni mzunguko tu hapa ndipo mulipopataka iyaha aradtum basi akawambia katika maneno mafupi sana akijieleza, akawambia kuntu idha suiltu u'tit wa idha sakattu ibtudit. Asema nilikuwa nikiulizwa, likija swali basi u'tit, kuteremshiwa majawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio ilmu aliyokuwa nayo Sayyidina Ali. Asema wa idha sakat, ikiwa sasa sijaulizwa, nimekaa kimya, nimekaa peke yangu, ibtudit, naanzishiwa yale masaili, unijia tu yale masaili. Nisikia masala kutaja Abu al-Buhtari, hii riwaya Abu al-Buhtari kwa hali anasema kuntu idha suiltu u'titu wa idha wa idha sakattu ibtuditu, akisema kwa nini kiulizwa mimi na watu Allah anifungulia, nikinyamaza Allah anifungulia hivyo hivyo. Hadha kadhib wazur wa talbis, ni tabia yake huyu bwana na urongo wake. Hadithi imekuja katika vitabu tofauti tofauti طيب na asli ya hadithi ni kuwa mtume imekuja kwenye Nasai imekuja kwenye Nabii Shaiba imekuja kwenye Abu Nuaim kitabu chake cha Al-Hayya Hilya na nyinginezo ni kuwa mtume sallallahu eh, hadithi imekuja ni kuwa Ali anasema kuntu idha sa'altu Rasulullah kama riwaya nyingine zimesarahisha nilikuwa nikimuuliza mtumi طيب u'titu au lafzi nyingine a'tani alikuwa akinipa wa idha sakattu ibtadani na kinyamaza alikuwa akinifundisha yani ali alikuwa akipata tatizo humuliza mtume mtume humjibu na alikuwa akinyamaza kabla kupata tatizo mtume bado humfundisha mengine yani humfundisha neno ada yake mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha jaahu sa'ilun yujibu na watu wakiwa na masahaba alikuwa akiwafundisha na ni wewe buitha mualliman hadha huwa tayib na hii ndio fahamu hadithi ndio wazi wa hadithi si kama alivyosema yeye tanazulat na limamu nasai kwenye kitabu chake khasa'is wa ali ameelezea hivi hivi bali ameiwekea mlango hiyo asema hi faslun au babun ameiwekea mlango kuonesha kwa hilo jambo nini asema babun manzilatu ali min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inda dukhulihi wa sualihi wa sukutihi kuonesha cheo cha Ali mbele ya mtume atakapo anapoingia kwake anapomuuliza anaponyamaza kwa hivyo ni Ali kumuuliza mtume si Ali kufunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa kwa hivyo Hakuna hiyo kwenye elimu ya dini. Ni asiyojua amuulize anayejua. Ama masala kuteremshiwa wahi na Allah ni kwa manabii peke yao. Hadha huwa elimu haipatikaniwi kwa asiyokuwa nabii, ati kuteremshiwa na Allah kama anavyoeleza Allah, wasalu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wanaojua. Hii ndio tariqa ya elimu, kama alivyosema Mtume, innamal ilmu bitahalluma kika elimu haipatikani kwa njia nyingine isipokuwa kwa kujifunza kuenda kutafuta elimu kwa wenye elimu na Ali alitumia njia hiyo hiyo mwenye elimu zaidi wakati ule ni mtumi alikuwa akienda kimuuliza mtumi direct kama tulivyoona kwenye hiyo hadithi naam namna alivyokuwa na elimu sayyiduna Ali na ndivyo alivorithi ali baiti zake wote mmoja baada mmoja wakawa wanachukua manhaji hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambayo kwamba imepitia kwa sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu Taib, umesikia hapo. Kwa hivyo hilo ndio akili akiliendea yeye, ni kuwa ataka kudhibitisha kwa kuwa ahlul baiti hupokea kutoka kwa Allah, yani hupokea wahi kutoka kwa Allah kama anavyoita wao fuyudhat, sijui kushufat. Taib, si lengo si kumtukuza Ali wala kunyanyua Ali, la la la la, wataka kufika wao. Ndio hapo sema hivi hivi, ndio ahlul baiti Ali wamirithi manhajihini ya mtumi kupitia kwa Ali. Kwa hivyo ataka huko, kwa sababu wao hudai walioweka turuku zao za kisufi hudai wote ni ahlul bait kwa hivyo madamu wamekosa hoja kwenye Qur'ani na Sunna ya kuthibitisha upotevu ule wanaofuata basi wakajifungulia mlango hunu kwa kuwa ahlul bait hupokea wahi na viongozi wetu wa njia hizi za kisufi ni ahlul bait kwa hivyo hakuna tatizo. Taib hivyo ndo anapotaka hapo lakini mtume hakuwa na manhaj aslan hakuwa na elimu ya kuitefuta mtume alayhi salatu wasallam kana nabiyan ummiyan alikuwa ni ummi illiterate asiyojua kuandika wala kusoma kwa hivyo ana manhaji gani ya kutafuta elimu mpaka useme hii ni manhaji ya mtume abadan mtume alikuwa akiteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ma indahu manhaj معين يكو تفتي أصلا ما كان عالم إليمو يكو يتفوت يكو صوما بل كان ينزل عليه علمه وحي منزل نعم هذا هو العلم وهو عين العلم حقيقة العلم لكن منزل هو نمتو أكوانا كيانا كو ينجي طلب العلم باكو سيمي الكوانا منهج فلاني يطلب العلم أبدا هذا لم يكن طيب كو كسيما كو هيني ميراثي وميرثيوة أبدا منبي كوانزا هوا كوريثيوة نواتوا نمبا yake peke yao hilo Pili, manabii hawakurithisha chengine isipokuwa ni elimu walioteremshiwa kwenye vitabu walioteremshiwa kama mtume ni Qur'ani na Sunna, ndio mirathi waliorithisha. Taib, wala hawakurithisha watu namna kupokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume عليه salatu والسلام kwenye hadithi iliyo sahih anasema al-ulama al anbiya, hakusema ahlu baiti warathati. Kwa hivyo al-ulama wote, kila alim anapokea elimu فمن أخذه مش فمن أخذه أخذه بحظ وافر أخذ بحظ وافر كيف يوتي فمن ني عموم يوتي تكيكو كيف ميراث منبيس أهل البيت بكيا قوانزا بيلي ني ميراثي غاني هوا كورثيشا كوبوكيا وحي بل ني إليم يا صوما دون بيلا سماجي العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم نابو هريرة أتوليزا نمنا كورثي ليم كني حديث معروف ياكي alipokuwa sokoni akaona watu sokoni wafanya biashara akawaambia nyinyi mwapito mwakaa hapa wakati mirathi ya mtume inagawanywa msikitini wakakimbia kuelekea msikitini wakenda hakupata chochote kuta watu kwenye elimu tu wanasoma wakarudi kwa Abu Huraira tukuona mirathi ya mtume alayhi salatu wasalam Abu Huraira anamwambia hamkuona kitu ambaye tumeona watu wamekaa wanasoma tu anambia hiyo ndio mirathi ya mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo hivyo ndivyo vinavyopatikana mirathi ya mtume kusoma kama ilivyo kwenye aya fasalu ahla dhikr kama alivyosema mtume innamal ilmu bitalum ndio tanguliza kueleza naam hivi ndivyo ilivyokuwa ilmu ya nani ya ahlubeiti rasulullah na ndo maana mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi yoko katika sahihi muslim hadithi ndefu ambayo ndani yake asema wa ana tarikum fikum athakalaini kitab Allah asema nawaachia vitu viwili vizito cha kwanza akataja ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi ni ndefu akakisifu kitabu cha Mwenyezi Mungu baadaye akasema wa itrati ahli baiti au wa ahla baiti. Ametuachia vitu vingapi? Viwili, kitabu Allah na itra ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Na katika riwaya ya al alimamu Tirmidhi asema walan yaftarika au lan yaftarika hatta yarida alayya al alhawd, havitoachana vitu viwili hivi mpaka vifike kwangu kwenye haudhi. Naam, umesikia hapo kutaja hiyo hadithi uh, taraktu fikum شيئين إن تمسكتم بهما لن تظلوا أو كوها لفظ يتفوت تفوتي حديث معروف أن يتحديث الثقلين بسيما كويفو هاني أهل البيت وعترتي كويفو منهج سلاما كوشك معنا أهل البيت طيب كوانزا حديثي معنا يكنين نعم حديثي يمكوجة طيب لكن معنا يكنين حديث معنا يكنين كوكوا أن العلماء من أهل البيت الذين هم قائمون على السنة علماء وليسمام كفوة سنة كتك أهل البيت هيفن دي علماء والفتاجة hiyo maana ya hiyo hadithi mmoja ni Abu Jaafar at-Tahawi طيب ametaja al-itra sema hum ahlu baitihi sallallahu alayhi wasallam alladhina hum ala dinihi wa ala tamassuki bi amrihi wako kwenye dini yake na umeshika sunna yake طيب mwingine ni Ali Mulla al-Qari kwenye kitabu chake Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih طيب hivyo hivyo ametaja hilo hilo طيب bali akataja nasiri ya kutajwa ahlul bait hapa ni kwa kuwa wao hujua mpaka ndani ya nyumba ambao kwamba wengine hawayajua ile ndani ya nyumba kwa hili wanaingia paka wake za mtumi طيب kwa sababu mtume alayhi salatu wa wake zake wamebeni wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma tajeni yanayotajwa yanayosoma kwenye nyumba zenu miongoni mwa aya za Allah Qur'ani na hikma yani sunna mtume alayhi salatu inayojiri nyumbani ambao kwamba nje watu nje hawajui kwa hivyo ahlul bait ni nani ni wale ulama walioshikamana sunna sikiza maneno ibn kathir kwenye tafsiri yake alipokuwa akizungumzia fasalu ahla dhikri asema wa ahlu baiti ar-rasul min khiyati al-ulama'i watu wa nyumba mtume ni katika ulama bora wakiwa ni ulama idha kanu ala sunnati almustaqima wakiwa kwenye sunna iliyo nyooka sio yote kwa hivyo maana ni kuwa katika ahlul bait akiwa ni alim na ameshikamana na sunna basi huyo ndio akuwa atakuwa kwenye haki si eti ahlul bait yoyote tu wala si maana kuwa ahlul bait hayachani na Qur'ani na sunna mile la ni yule atakayeshikamana na na sunna طيب bimaana kuna atakayeacha sunna huyu haingii katika jambo hili hadha huwa maana الصحيح na kwa maana hii itakuwa riwaya mbili zote zimeungana itakuwa huku imetajwa itrati ahlul bait yani kama wao ni sunna inayotembea kwa kuwa wameshikamana na sunna wa inaitanguliza mbele ya kila kitu si mtu akuja afuate hawa zake alafu aseme mimi ahlul bait kwa hivyo niko na kibali la abadan sio hali hiyo na kwa hivyo ikhwata al-imani wal-islam mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia ahli baiti zake na katuamrisha tushikane nao na kuwa manhaji salama manhaji ya amani kutoka katika huu ulimwengu ukiwa uko katika hali ambayo kwamba ni nzuri yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa kufuata manhaji ya nani ya ahli baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallama na kusema kwa hiyo ndo manhaju salama la mtume alayhi salatu wasallam asema manhaju salama ni kama kwenye hadithi alipoulizwa asema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi atakushikamana na wale ambao kama mimi kuna leo na masahaba zangu kwa hivyo kila mtu mwenye kushikamana na wale alikuwa na mtume alayhi salatu wasallam na masahaba zake atakuwa kwenye salama na atakuwa kwenye pote la kuingia peponi na atawakoka na mapote yale ya kuingia motoni masahaba wote sawa ni ahlul bait au si ahlul bait bali masahaba wote kwa kwenye nini kwenye jambo moja kwenye masala ya nini ya msingi wa dini wa aqida hadha huwa kwa hivyo mpaka hapo kiufupi tu tutakuwa tumeelewa ubatil wanaoyazungumza na urongo wanaoyazungumza na upotevu wanaojaribu kuulingania huyu bwana na hii ni raddi insha Allah itatolewa kiurefu katika PDF atakaye kuisoma kiuchambufu kiurefu na kuregea kwenye vitabu kueleza sehemu ambapo kwamba amitoa uchafu wake na majibu yote hayo utayapata insha Allah kwenye PDF itakayotumwa pamoja na hili video biidhnillah tabarak wa taala tumomba Allah subhanahu wa taala atuwafikie kila laheri na wa waislamu waache kumsikiza mpotevu huyu na kama yeye na tumnasihi yeye pia aache kufuata kila batil kwenye shuru ashikamane na haki na huyu bwana anayemtegemea sana Ghimari ambapo kwamba uchafu wake mwingi hutoa kwa huyu bwana Ghimari Ahmad al-Ghimari tumeona hali yake ili alimpelekea inadi yake mpaka alikufa kwenye hali gani kwa ushahidi wa ndugu yake na mwanafunzi wake wewe achana na huyu bwana fuata na maneno ya ulama na maneno ya haki na Qur'an na Sunna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam